Alhamdulillah, kita bersalawat kepada Imam Ibnu Jalil as-Sabah. Amma kau assalamu alaikum ya jama'atul musulmi a kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar alhamdulillah bi ni'imati da timu salihat muna gabatar da gode ma Allah madaukakin sarki da ya ba mu rai da lafiya ya kawo mu yau ɗaya ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da da da hudu talatin takwas, wanda ya daidai da da bakwai ga watan biyar dubu biyu da sha bakwai. ramadan kuma yadda kuka sani wata ne mai girma wata mai daraja wata mai alfarma wanda wata ne shugaban watanni kamar yadda ranar juma'a shugaban ranaku don haka Allah yake ta duk abin da ya ga dama a tsakanin yan uwansa Allah ya ɗaga wannan A wata a sauran watanni da kalma ta ubangiji da ya ce shaharu ramadan allazi unzila bihi alquran wannan wata a cikin sa ne aka saukar da alqurani mai girma don haka ne yake da wannan matsayi kuma mu al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya da mun san alherin da ake samu a cikin wannan wata da sai mu yi burin shekaran ma gaba ɗaya zama ramadani. don haka muna fatan wannan alheri da ke cikin wannan wata Allah ya sadar da mu da shi bayan haka muna roƙon Allah mai girma madaukakin sarki ya malam albarka ya yi ma zuriyarsa albarka kuma muna masa maraba da halartar wannan wuri kamar yadda ya saba kowane shekara yana taimaka mana wajen karantar da mu littafin Allah mai girma Allah ya yi masa jagora tare da alaramma kuma imam abubakar lariya wanda yanzu shi ma akram mukalla mun bashi masallaci <laughs> muna ba ta Allah zai masa jagora bayan haka muna fata mutane za ku lizinci bayan sauraron karatun alkur'ani za a lizinci karanta alkur'ani cikin wannan wata sau da yawa domin mutane da ake ninnin kalada a kan ladan da ake in an yi aikin alkhairi muna fata Allah ya mana jagora sannan kuma a ci gaba da gabatar da halaye da ɗabi'u masu kyau wa 'yan uwa da tsakaninmu da Allah da tsakaninmu da 'yan uwanmu mu taimaka wa junanmu sannan kuma matasa ina kira gare ku da don Allah ku ga girman Allah ko yaushe aiki waɗanda yake ba masu kyau ba ba a son su amma dai a wannan watan abin ya fi ƙarfi muna fatan za a rage abubuwa waɗanda yake ba masu kyau ba a koma kan hanya mai kyau Allah shi taimake mu sannan muna gode ma Allah maɗaukakin sarki da ya ba mu rai da lafiya ya dawo da mu nan kamar yadda kuka sani a cikin waɗanda muke sauraron tafsirin nan a kowane shekara a wannan masallaci akwai waɗanda Allah bai dawo da su wannan watan ba musamman a inda muke zama akwai ciromomi wajen guda uku wanda muke zama tare da su su uku sun zo mu ce ga ciromomi sun shigo nan shine ciromon madaki ciromon hunti ciromon alƙaliri da yanzu waɗannan guda biyun Allah ya ji kansu ma alƙalari alhaji abdulkadir muhammad allah ya masa rasuwa ma munti alhaji amal lame shi ma allah ya masa rasuwa waɗannan duk da muna sauraron karatu tare da su muna fatan allah ya gafarta musu a manyan malaman akwai sheikh dokta alhassan sa'id shi ma allah ya masa rasuwa allah ya ji kansa da su malam muhammad rabi'u daura duk kun gaban mu maimaita wannan shekara tare da su ba muna fata allah ya gabarta musu allah ya yi mana jagora kuma muna roƙon yan uwa masu hannu da shuni za su taimaka saboda gaskiya ana cikin wani hali muna roƙon Allah ya yaye mana shugabanni Allah ya tusa musu tausayi a zuciyarsu su taimaka wa talakawa shugaban ƙasar mu Allah ya dawo da shi lafiya Allah ya ba shi lafiya Allah ya masa jagora kuma malam muna fata Allah ya taimaka mana tsakanin mu da kai Allah ya gabarta mana gaba ki dai kurakuran mu Allah shi ba mu lada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi har ko sanarwa ko ba cewa za a yi tafsirin ba ko ba za ba la a ba a masallaci a amma in ba Allah da yake masallaci sai ga shi kowa ya shi da ya zo Allah ya saka da <laughs> إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من yi الله سبحانه وتعالى wa ta'ala يا marar iyaka da ya sake mana lokaci ya ba mu wannan dama gashi yau ubangiji subhanahu wataala ya sake kawo mu wannan wata mai albarka a cikin wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga a nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi a wannan yammaci na asabar yau muna ɗaya ga watan Ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 wanda kuma yake daidai da 27 ga watan biyar miladiya ta 2017 muna yi wa Allah subhanahu wataala godiya muna sake maimaitawa wannan wata kamar yadda aka sani wata ne na alkur'ani a cikinsa Allah subhanahu wataala ya saukar da alkur'ani a baitul izza wacce take sama ta kusa Allah subhanahu wataala ce inna anzalnahu fi lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatin mubarakah a ciki ne Allah subhanahu wataala a cikin wannan wata ne Allah subhanahu wataala ya fara yi wa annabi wahayinsa wanda da wannan ya zama annabi daga baya Allah subhanahu wataala ya aiko shi zuwa ga duniya gaba daya Allah ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda abdullahi dan abbas ya rawaito yana cikin littafin bukhari da muslim cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ajwada an-nas wa kana ajwada ma yakun hina yalqahu jibril yu'aridu al-qur'an annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya fi kowa kyauta kuma ya fi kyauta sama da kowane lokaci lokacin da jibril yake haduwa da shi a wannan wata na ramadan suna bitar alkur'ani tare an sani a cikin wannan wata annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karfafa batun kiyamul layl manzo sallallahu alaihi wa sallama wasallama game da bukhari da muslim suka rawaito hadisin abu huraira da yana cewa man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda duk yayi tsayuwa wato a sallah qiyamul layli ko qiyamut tarawih a ramadan za a gafarta masa duk abin da ya gabata na laifukansa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa cikin hadisin da Imam Ahmad ya rawaito da abu dawud man qama ba al-imam hatta yansarif kutiba lahu qiyam layla wanda duk ya tsaya tare da liman yayi sallar asham tare da liman har liman ya gama to za a rubuta masa tsayuwar wannan daren gaba daya kowa ya sani a cikin qiyamul qiyamul ramadan din ko qiyamul layl din ba kuma yake karanta ba sai alqur'ani sauraka ana bukatar mu da lokaci mu da alkur'ani ta kasance alaƙa mai ƙarfin gaske amma idan wannan wata ya zo to alaƙar ta ƙara ƙarfafa fiye da da mu ƙara ba alkur'ani mu fiye da da babu wani lokaci da musulmi zai zauna ba tare da alkur'ani ba idan ma ba yana cikin karatunsa ne ba to yana cikin aiki da shi da wato yin abin da ya umarni da shi da barin abin da ya hana Aisha radiyallahu ta'ala anha an tambaye ta game da halayen Annabi sallallahu alaihi wa sallam ta ce kana khuluquhul Qur'an har ma take tambayar me tambaye su cewa kai baka karanta Qur'ani ne ce ina karantawa ce to ai abin da kake gani a cikin Al-Qur'ani shine halayyar Annabi sallallahu alaihi wa sallam kana khuluquhul Qur'an saboda wajibi ne ya kasance musulmi ko da wani lokaci yana tare da alkur'ani yana tare da shi wajen karanta shi yana tare da shi wajen aiki da shi saboda haka ba komai ne yake ƙara ƙara mana ƙarfi da kaimi ba wajen muga cewa a wannan wata mun ribaci waɗannan lokuta masu albarka mun kusanci alkur'ani illa irin waɗannan nusus da muke karantawa kamar yadda aka sani duk shekara mukan haɗu a wannan masallaci tsawon kwanaki 27 muna yi wa juna bitar alkur'ani da bibiyar ma'anoninsa da fito da wani abu da ke cikinsa na shirya ba za mu iya fito da duk abin da ke cikin alkur'ani ba na shirya da faɗakarwa da jan hankali da wa'azi sai dai mu fito da wani ɓangare sai dai mu fito da wani sashi an yi rubuce-rubuce da dama tun bayan kammalar wannan alkur'ani kacin yana cikin sauka ma sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam a junansu suke bitar abinda yake cikinsa na ma'anomi da abinda yake cikinsa na shirya hakanan har bayan ya gama sauka hakanan tabi'ai hakanan almajiran tabi'ai hakanan limamai na shirya aka ci gaba da bibiyar abin da yake cin alkur'ani na ma'anoni da abin da yake ciki na hikimomi da abin da yake cikinsa na shirya malamai suka yi rubuce-rubuce suka rubuta littattafan tafsiri masu ɗimbin yawa wanda babu wani wanda zai iya ce maka ga adadin littattafan da aka rubuta na tafsirin alkur'ani babu shi kowa sai dai faɗi abin da ya sani amma adadin da yawa kuma ba a daina ba har gobe rubutawa ake har gobe a yanzu nan ana cikin rubuta wasu littafan tafsirin ba gama kuma ba za a gama ba har alkiyama masu tashi sauraka wani littafi ne na Allah maganar Allah ce maganar Allah ba irin maganganu ne na mutane ba masu takaitattun ma'anoni wani lokaci ma ma'anar ta bauɗe maganar Allah magana ce take ƙunshe da ma'anoni masu ɗimbin yawa masu tarin yawa a cikin yan lambuzza ƙanana yan lambuzza yan kaɗan saboda haka kamar yadda muka saba duk shekara muka bibiyi ya abinda Allah subhanahu wata'ala ya hore mana da lokacin da ya ara mana mu karanta wasu ayoyi daga cikin alkur'ani sannan mu bibiyi batun batun sahabban nabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da tabi'ai da sauran limaman shari'a da kuma malaman tafsiri domin fito da wani abu na ma'anonin waɗannan ayoyi Allah ya sani ba ma iya mu fito da dukkan abin da aka faɗa wane mu ba mu isa ba sai dai mu dan tsakuro wani dan kaɗan daga ciki da mun san cewa wani abu ne shakundum bahar ne Sha gundum ne iya ninkayar ka iya iwon ka za ka yi sa ba to ballantana ma akwai wasu abubuwan da ba guri da abu ne da za ka zo ka baje shi a guri irin wannan ba saboda wasu duka ne da suka race da alkur'ani in wanda ba kowa da kowa ke gane su ba saura ka shiga cikin irin wannan ma wani lokaci yakan sa mutane su kosa su gaji don ba lalle su fahimce shi ba ka kaga harkokin da suka shafi irabi da nawo da balaga waɗannan abubuwa ne da mai tafsiri a yanzu ba zai tsaya ya yi tabbatu a kansu ba kuma malamai cini sun yi rubutu da yawa suna nan jibige a kan wani ɓangarorin akwai wanda ba abinda ya yi ma alkur'ani sai irabi kawai irabinsa ko wanda abin da yake cikinsa na luga akwai wanda yake ba da ƙarfi kan harkar nahau da balaga saboda haka wannan abubuwa ne wanda suna nan raskake ba ma shiga cikinsu saboda za su sanya da dama daga cikin masu sauraronmu su kasance mun raba alaƙa su da sauraronmu saboda ba lalle su fahimci abin da za mu faɗa ba shi yasa za ku ga masa'il da na hau ba mu cika shiga cikinsu ba sai da ɗan gwargwado kaɗan wanda zai taimaka wajen fito da ma'anar ayar kawai sauran abubuwa kuma ɗalibai makaranta masana suna iya komawa cikin littattafai su ne ko su da kansu muna fatan ubangiji subhanahu wata'ala ya mana jagora abinda zamu faɗa ya zan daidai abinda zamu yi na tuntube na kuskure ubangiji ya nusar da mu ya ganar da mu domin mu gyara Allah subhanahu wata'ala ya bamu ikon aiki da abinda muke karantawa na alkur'ani da abinda muke ji na wa'azin sa da shirye da ke cikin sa Allah ka ba mu dacewa bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان وذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا wannan sura ita سورة مريم A yawanci littattafan tafsiri da littattafan sunna da masahib abinda aka rubuta kenan wajen sunanta cewa sunanta suratu maryam abinda yasa aka kira wata da wannan suna suratu maryam saboda a cikin an yi faffadar magana akan kissar maryam alaiha salam an yi batunta an yi batun danta annabi isa alaihi salam an yi batun ahalinta wanda babu wata sura a gabaninta da aka yi batun maryam alaihissalam da ɗanta annabi isa kamar yadda aka yi wato a cikin suratu maryam sai daga baya allah subhanahu wa ta'ala ya yi batunta a cikin suratu ali imran saboda wannan ne yasa aka kira ta da wannan suna suratu maryam a cikin wasu littattafan hadisi an kira ta da sunan haruffanta na farko kafa ya ain ah, kamar yadda ya zo a cikin hadisun ummu salama na hijirar musulmi zuwa habasha inda a ciki take cewa sai jafar ya karanta faƙara a kafa ya ain sa'ad yana cikin musnad imamu ahmad ya zo a cikin hadisin abu huraira wanda shi ma imamu ahmad ya ruwaito. da ibn hibban da wasunsu daga abu hurairata radiyallahu ta'ala anhu yake cewa na zo madina annabi sallallahu alaihi wa sallama a lokacin yana haiba wato shekara ta bakwai bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama abu hurairata ya ce na shigo madina an san cewa mutumin yaman ne ya ce na zo madina annabi a lokacin yana haiba. sai na samu wani mutum daga banu zifar yana musu limanci, yana musu sallar asubahi sai na ji shi yana a raka'ar farko ya karanta kafa ya ayin sashi sai ya kira wata da wani suna ya ce a raka'a ta biyu kuma na ji ya karanta wani mutafifi kaga anan a wani hadisi abu huraira ya kira wata da sunan harufanta na farko da aka buɗe ta da su haka nan abdullahi dan abbas shi ma kamar yadda yake cikin littattafai mai da ibnu ashur ya kawo a cikin tahribar tanwir cewa ya kira wata da wannan suna da waɗannan harufan nata na farko haka a cikin sayar bukhari a kitabun tafsir a cikin nusar kuma waɗanda suke ingantattu imam bukhari ya rubuta sunanta ya bata wannan suna na waɗannan haruffa haruffan nan na farko akwai hadisi da zo a cikin musnad uh, al-mu'jam al-kabir na tabarani da kuma musnad ash-shamiyyin shi ma nashi da littafin al-kuna na dulabi hadisin da aka ruwaito shi daga abubakar ibn abdullahi ibn abi maryam al-ghassani an abihi an jaddihi yake cewa shi kakansa kenan shine abu maryam din yace na zo ga annabi sallallahu alaihi wa sallam na ce da shi ya rasulullah inni wulidat liyan al-layla tajariya wulidat li layla jariya yace na ga wa annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa a daren nan an yi min haihuwa an haifa min iyamace. sai ya ce masa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wallailata unzilat alayya surata maryam ko suratu maryam fasammiha maryam shi ni ma a daren nan an saukar mun da surata maryam suratu maryam da ka kira ita wannan da aka haifa da suna maryam wani hadisi mai rauni ne don ku yi saurin kabbara in mun dauko hadisi ku bari mu dire tukunna ga sai da wannan hadisi yana da rauni a isnadin sa ga waɗanda suka ji sallan kuma ce isnadin Abubakar ibn Abdullah ibn Abi Maryam to jona Abu Abubakar ibn Abi Maryam shi wanda yake cikin isnadin mai rauni ne kuma a cikin harkarsa ta hadisi ya samu abinda ake cewa ikhtilaf wato rikirkicewar hadisai rikirkicewar walwa sannan idan aka duba shi a cikin hadisin an ce shi mutumin an yi masa alkunya da abu maryam ya shahara da abu maryam kuma da alamar mutumin madina ne ansari ba mutumin makka ba ne wanda duk yake jin tarihin mutanen farko da suka musulunta a makka ba za ka ji wannan sunan ba ba za ka ji mai alkunya abu maryam ba Saura ka kaga baya cikin waɗanda ake lissafawa cikin musulmin farko kuma sannan ita wannan sura ba a madina ta sauka ba a makka ta sauka kamar da za mu yi bayani sura ce makkiya shi yasa ja'far ibn abi talib ya karanta wa najashi wannan sura a habasha lokacin hijirarsu ta biyu kaga ba sura ce madaniya ba shi ko wannan ansari ne kuma ya za annabi ya ce masa a daren nan nima an saukar min da surat maryam kaga shi kansa matanin hadisin yana nuna maka raunin sa sauraka babu hadisi marfu'i wato zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ya bayanin sunanta suratu maryam amma dai wannan mashhuri ne a cikin littafan tafsiri da cikin littafan sunna wato littafan hadisi sun kawo ta da wannan suna su sahabbai sannan kuma an kirawo ta da sunan ka ha ya ai saj kamar yadda muka faɗa don haka wannan hadisi ibn ashur ya ambace shi shi ma ya raunana shi a a cikin littafin sa'ar iska yana kawo inda ya kawo sunayen surori masu sama da suna ɗaya to bai kawo suratu maryam a ciki ba kamar bai ga waɗancan hadisan waɗancan ruwayoyin da muka ambata ba ko kuma bai halarto su ba ko kuma bai ɗauke su a matsayin suna ba ya ɗauke su a matsayin kawai adireshin Adireshin ya aka yi mata ba ba suna ba wa illa cewa faƙara'a kaza abu huraira ce faƙara'a surat kafa ya ain ya nuna mana cewa suna ne mata haka nan abdullahi dan abbas ya kira ta da wannan sunan kamar da muka gabatar haka nan ummu salama ita ma ta kira ta da wannan sunan adadin ayoyinta a gurin lissafin mutanen madina da mutanen makka 99 ne amma a gurin lissafin mutanen kufa da mutanen sham adadin ayoyinta 98 kamar da yake a cikin mushafi a gabanmu yanzu mu ga adadin ayoyinta a rubuce 98 ah, ne imamu ahmad da ibnu abi hatim da albayhaqi a cikin littafin sa da la'ilun nubuwa sun rawaito hadisi ummu salama radiyallahu ta'ala anhu hadisi ne dogo wacce take ba da labarin hijirar da suka yi hijira ta biyu zuwa habasha bayan mushrikan makka ƙurayshawa sun fara gallazawa musulmi an fara azabtar da su ta nuna musu tsangama an hana su sakar an hana su addinin su annabi sallallahu alaihi wasallama yace Allah ya ba su umarni cewa ya ba su umarni cewa su hijira zuwa al-Habasha zuwa kasar Ethiopia a yanzu ko mu ce Eritrea yake ga musu cewa a wannan kasa a cikin ta akwai a wani sarki mai adalci wanda baya bari a zalunci kowa to a wannan lokaci uh, musulmi wajen 83 uh, a cikin hadda ammar ibn yasir radiyallahu ta'ala anhu da mata 18 ko 19 suka yi hijira suka tafi garin habasha domin su tsira da addininsu a daidai wannan lokaci ƙwararrawa suka yi mitin suka ga cewa bai kamata a basu ba saboda aka basu ba mamaki a can ma su yada wannan addini kuma su yi ƙarfi Karshe a zo a yake su a garin maka a kwace musu gari sauraka suka ce a bi su a je a dawo da su domin su shiga taitayin su shiga hankalinsu to a lokacin ne suka tura amr ibn al-as da abdullahi ibn abi rabi'a ibn al-mughira al-makhzumi dan uwan abu jahl waɗannan mutane biyu duka daga baya sun musulunta kuma musulunci su yayi kyau abdullahi ibn ibn abi rabi'a da shi amr ibn al-as a wannan lokaci su aka zaba domin ana ganin su suke da dabara da hikima da basirar da za su gamsar da najashi ya ba da waɗannan musulmi a dawo da su makka to lokacin da suka je hadisi ne dogo ba za mu ke ambatarsa gaba ɗaya ba abinda muke so dai a cikin mutum wani shahid yayin da su waɗannan ɗan sako guda biyu amur ibn al'as da kuma abdullahi ibn abi rabi'a da suka shiga garin habasha sun je da kyaututtuka suka bi su manya-manyan sojojin najashi suka suka ba su kyaututtuka wato kamar cin hanci sannan shi ma dama sun tambaya cewa mai suka fito aka ce suna son fatu jemammun fatu suka tafi da su da yawa akan shi ma za su ba shi za su kuma ba wa limaman fada su ma da araba musu to shine da suka je to shine su waɗannan sojojin da aka gaya wasu ce to abinda za ku yi kun je ku gaya wasu cewa ku mutanen maka ne ko za ku ku aka aka aiko ku banyan mutane na garin maka su suka ce su zo ku tafi da waɗannan yara da waɗannan mutanen da suka yi wa hijira domin a can sun aibanta ‘yan uwansu sun aibanta iyayensu da kakanninsu sun kushe addininsu su ba su shiga wani abin da addinin ka ba su kuma ba su yi addinin iyayensu ba sun zo da sabon addini don haka ba mutanen kirki ba ne in aka bar ka za su bata wani ka. don haka lalle ka ba da su ko ba da su cikin danginsu domin su suke da su suka san halin waɗannan mutane to shi ne bayan sun shiga sun je sun gabatar da bukatar sun yi irin waɗannan maganganu da jashi bai gamsu ba da suka fito sai aka gaya musu cewa to ai abin da ya kamata ku yi ku faɗa musu cewa waɗannan mutane ba sun saba aqida su ta saba tashi ta saba da tashi shi a gurinsa annabi isa dan Allah ne ba dan maryam ba su kuma suna cewa annabi isa dan maryam ne ba dan Allah bane bawan Allah haka a gaya masa a fito masa ta ta fuskar aqida ta fuskar addini za a ci nasara a kansa to shine lokacin da suka saki aka saki suka saki suka saki komawa suka gaya masa yace to ku a kirawo su aka kirawo su yace to me za ku faɗa game da annabi Isa alaihi salam to anan ne ummu salama take cewa lokacin da na najashi ya tambayi Ja'far ibn Abi Talib cewa shin akwai wani abu da ke tare da kai na saƙon da shi wannan annabin naku zo da shi ya ce masa na akwai sai ya karanta masa farkon suratu suratu sai faƙara faqara alaihi sadran min kafaya ya ain sad sai sai karanta masa farkon wannan sura sai ta kirawo surar da sunan harufanta da farko to da ya gama karanta inda ya karanta kissar annabi isa salam da haihuwarsa kamar da za mu zo nan gaba sai na ja shi ya fashe da kuka duk limaman da suke gabansa sun zo duk da littattafansu sun baje na injila su ma da sai suka fashe da kuka kuma salama ta ce gemunsu gaba ɗaya sai da ya jike da hawaye suna kuka to shi ne na jashi yake cewa inna haza wallazi ja'a bihi musa la yakhruju min mishkatin wahida shi wannan abu da karanta da abinda annabi musa ya zo da shi sun fito ne daga kofa daya daga buɗe suka taho shi ne daga Allah wanda wannan shi ne sanadiyar musuluntar shi da jashi kamar da aka sani kuma ya mutu akan musulunci to kun ga wanda yana tabbatar maka da cewa sura ce muskiya to da kaga an karanta ta a habasha a hijirar musulmi ta farko ta biyu zuwa zuwa abin nan saboda haka a gurin jumhur wannan sura ce gaba ɗayan ta makkiya tun daga farko har ƙarshe akwai ruwaya ta aka yi daga muqatil ibnu sulaiman yana cewa ayat sujjada da take cikin ta ulaiikal ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin min dhurriyyati adam wa mimman hamalna ma'a nuh wa min dhurriyyati ibrahim wa isra'il wa mimman hadayna wajtabaina idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiya to arwaito daga shi wannan tabi'i muqatil ibn sulaiman yana cewa wannan aya madaniya ce to amma idan ka dubi siyakinta da abinda ta kunsa na ambatan annabawa din nan sai kaga cewa ba zai yiwu ba a ce wannan ayar an ware ta daga sauran ayoyin da suka gabace ta ayoyin da duk suka gabace ta suna magana akan kisoshin annaba da Allah ya ambata tunda kakan kisar shi annabi zakariya zuwa kisar maryam alaiha salam da annabi isa alaihi salam da kisar ibrahim alaihi salam da sauran waɗanda ya ambata a baya sannan ƙarshen kisoshin sai Allah subhanahu wataala ya ce ulaiikal ladina an'ama Allahu alaihim to waɗannan su ne waɗanda Allah ya musu ni'ima minan nabiyina daga cikin annabawa min zurriyyati adam daga zurriyar ƴaƴan annabi adam wa mimman hamalna ma'a nuhi da kuma zurriyar waɗanda muka ɗauka tare da nuhu da nuhu shine abul bashar tsani bayan an yi ruwan tufa da an halaka mutane duka abinda ya suka yi saura shine annabi nuhu da waɗanda suke cikin wannan jirgi waje Allah zuriyatahu humul baqi Allah ce to waɗannan annabawa daga zuriyar annabi Adam da kuma waɗanda zuriyar waɗanda muka ɗauka tare da annabi Nuhu da waɗanda da zuriyar annabi Ibrahim wa Isra'il wato shine Yaqub sai yawancin annabawa sun fito daga tsatsan annabi Ibrahim shi yasa ake ce masa abul anbiya ake cewa annabi Ibrahim abul anbiya saboda yawa daga cikin annabawa da Allah turo a doran kasa sun fito ne daga tsatsan annabi Ibrahim alayhis salam sannan yawancin annabawan da suka fito na banu isra'ila sun fito ne daga daga tsatsan isra'il shi ne alaihi salam yaqub dan annabi ishaq dan annabi ibrahim alaihi salam shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce wa min zurriyyati Ibrahima wa isra'il Ya ce wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla alaihi alaihim ayatul rahman kharru sujadan wa bukiya to kaga wannan ayar ba za ka iya rabe ta sauran ayoyin da suka gabace ta ba ita ta zama a madina su kuma su zama a makka aka saukar da su kuka ce daga baya bayan an saukar da waɗancan ayoyi aka saukar da wannan aya sannan aka je aka lika ta a gurin wannan shi ma ya yi nisa kwarai da gaske ɗaya a cikin littafin al'itikan ya tokaci aya guda ita ma ya ce madaniya ce ita ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya cewa Allah yana cewa babu wani daga cikin ku face ya shiga cikin jahannama wato ya wuce ta kan jahannama shine wucewa ta kan sirati da zamu zo duba bayani akan sa kana ala rabbika hatman maqdiya wannan abu ne ya tabbata an riga ubangiji subhanahu wataala ya riga zartar da shi to su ya kai to cewa wannan magana wannan ayar ita ma madaniya ce to amma bai faɗi waye ya faɗi hakan ba haka magana dai take mafi rinjaye kuma ita ce maganar mafi yawan malamai cewa surar gaba ɗayan ta makiyya ce zalla babu ko aya ɗaya da take madaniya ita ce sura ta arba'in da hudu, a jerin gwanar saukar da surori ita ce ta arba'in da hudu. an saukar da ita bayan suratu fatir kafin suratu ɓaha. amma a cikin musamman za mu ga a jerin surorin musamman ita ce ta sha tara. Ah, wannan shi shine abinda yake dangane da ita wannan sura da saukarta da adadin ayoyinta da kuma inda aka saukar da ita abinda ya shafi abinda take magana a kansa, wato jigon da take magana a kai, kamar yadda aka sani yawanci ko ba duka surorin makka surorin da aka saukar a makka babban jigon da suke tattaunawa a kai shi ne batun tauhidi kadai ta Allah da bauta wannan sura ita ma tana tattauna batun ta Allah subhanahu wataala da bauta da kore masa da da kore masa shariki abokin tarayya sannan ta tabo batun tashin alkiyama wanda ita shi ma wannan batu ne da aka gina shi akan sha'anin tauhidi wanda duk bai yarda da tashin alkiyama ba ba shi da tauhidi ba musulmi bane sai ya yarda da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tafafatawa da mushrikai da su yadda cewa akwai ranar alkiyama wanda su a gurin su babu magana ranar alkiyama rayuwar ita kenan idan aka yi ta aka kare shi kenan an gama annabi yayi tafafata da su don tabbatar da wannan haka surorin da suka sauka a makka sun yi tabbatun wannan wato tabbatar da abin da ya shafi alkiyama cewa akwai ta to ita wannan tura kamar yadda aka sani kasancewa sura makiya ita ma ta tabo wannan batu wannan shine jiwon da ita wannan sura ta yi magana a kansa a tubalin ginin tubalin ginin wannan sura kuma kissoshi ne kamar yadda kuka gani kissoshi ne wanda suka fara daga kisar zakariya da yahya alaihi wassalam sannan kuma kisar maryam da haihuwar annabi isa alaihi wassalam sannan wani abu wani bangare na kisar annabi ibrahim da mahaifinsa sannan kuma ta yi nuni zuwa ga wasu annabawa kamar ishaq da yaqub da musa da haruna da isma'il da idris da adam da nuh kusan sulusi biyu wato biyu bisa uku na ita wannan sura duk kusan waɗannan kisoshin su suka cinye sulusi biyu na wannan na wannan sura sannan kuma ubangiji subhanahu wataala a cikin wannan duka yana tabbatar mana da batun wahadaniya ne kadaituwarsa subhanahu wataala da batun alba'd tashi bayan mutuwa da gore da kore masa da da kore masa abokin tarayya da kuma bayanin tafarkin mutanen da suke shiryayyu da kuma waɗanda suke batattu sannan kuma a cikin surar ta bujiro mana da wasu fayafaye na ranar alkiyama an hasko mana wasu bayabai na abubuwan da za su faru a ranar alkiyama sannan kuma da tsura ta yi magana da waɗanda suke jayayya akan yiwuwar tashin alkiyama sannan ta yi inkarin shirka da da'awar jingina wa Allah subhanahu wata'ala da sannan ta yi ishara zuwa ga halaka wasu waɗanda suke mushrikai waɗanda suka karyata Allah a nan duniya da kuma halakar da za su gamu da ita a lahira duk wannan ya zo cikin rububin bayanin wasu kisoshi wanda muka ce sun wato cinye kusan kashi biyu bisa uku na ita wannan sura a cikin sura an yi shara zuwa ga alkur'ani kasancewarsa bushara ce ga waɗanda suke masoya Allah kuma gargaɗi ne da halaka ga waɗanda suke karyata alkur'ani da kuma yadda Allah subhanahu wata'ala ya halaka waɗanda suka ja da shi a baya a surar an ita batun ar-rahman da rahama sunan Allah ar-rahman ko sunan Allah da sifarsa ar-rahman sun maimaito a cikin surar hakusan guri 16 har gurare 16 sunan ar-rahman ya maimaito sannan kalmar ar-rahma ita kuma ta zo sau hudu wanda yana nuna maka daga cikin manya-manyan manufofin wannan sura akwai tabbatar da yalwatacciyar rahamar ubangiji subhanahu wataala kuma ya sifantu da suna da sifar rahama kuma sunansa ne ar-rahman ba don komai ba don wannan ya zama mai da martani ga mushrikai da kafirai na makka a lokacin da suke inkarin wannan suna su sun dai san Allah ana kiran shi Allah ana ce masa al'ila, amma ba su yadda a ce masa al-rahman ba wai za ƙira da musulun rahman kalu rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura idan aka ce da su ku yi sujjada ga ar-rahman to waye kuma al rahman yanzu wanda kake umarta mu biyo sujjada shi za mu yi sujjada sai wanda ya kara musu bazama bazama sai su kara bazama shi yasa lokacin sulhul hudaybiyya lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai da ali ya rubuta bismillahir rahman kace a ah, shi suhaili ya ce ah, ba san wani arrahman ba sai dai ka rubuta bismikallahumma shi muka sani wannan sura ta yi ta maimaita sunan Allah arrahman arrahman arrahman sau goma sha shida don lalle mushrikai su san cewa wannan sunan Allah ne. kuma da rashin hankali suna mai kyau mai daɗi irin wannan mai kamala ku ce wai ba za su kira Allah da shi ba to in Allah bai zan mai rahama ba kwa wanzu a doron kasa har ya kyale kuma har ya aiko ku da annabi ba tuntuni ba sai Allah subhanahu wataala ya gaba da ku amma ya bar ku kuna tafiya ta kun kuma ya aiko muku da annabi don ya nuna muku shiriyar sa cewa ma arsalaka illa rahmatan lil alamin ana rahmatun muhda kuma ku ce ku yadda da arrahman sunan Allah bane to shi yasa surar sai ta maimaita wannan sunan dan su tabbatar da cewa eh lalle yana daga cikin sakon da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar mutu wannan suna da suke inkari da arrahman sunan Allah ne tabbatacce sura kamar da kwaji ta fara da kaf ha ya ain sad Allah ce zikru rahmati rabbika abdahu zakariya wannan ambato ne na rahamar da ubangijin ka yi wa bawansa zakariya iz nada rabbahu nida'an khafiya yayin da ya kira ubangijinsa kira a asirce a yace rabbi ya ubangijina inni wahala al'azmu minni Lallai ƙasusuwa na sun yi rauni washta'ala ar-ra'su shayba gashin kaina yayi furfura yayi fari fat walam akun bi du'aika rabbi shaqiya kuma ban taɓa zamowa tababbe dangane da da roƙonka ba ya ubangiji na wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i kuma ni na ji tsoron dangi na a bayana wa kanat imra'ati akira kuma ga matata ta kasance bakarara ce ba ta haihuwa fa habli min ladunka waliya don haka kai min kyautar wani da majibinci na daga wajenka Ya ni, wanda zai gaji ni wa yarithu min ali yaqub ya gaji ƴaƴan yaqub waj'alhu rabbi radiya ya ubangiji na ka sanya shi ya zan yardace wannan harufa da sura ta bude da shi kamar yadda tafsirin suratul bakara da wasu tafsirukan muka ambata cewa malamai sai maganganu da yawa kai me ake nufi da waɗannan haruffa da wasu surori suka bude da su ana kiransu al-huruful muqatta'a saboda zaka faɗe su ne da sunayen su da sunayen zaka faɗa ba za ka ce kaha ya kahai ko kahai sai dai ka faɗe su da sunayensu ka ha ya ayin sa da sunayensu za ka faɗa shi yasa ake kiransu alhurufin muqatta'a to malamai sun yi tabbatuttuka daban-daban akan menene ake nufi da su a nan wannan sura ba irin dai batuttukan da suka shayi a sauran surori kamar suratul baqara suratu ali imran da surorin da suka zo alif lam ra alif hamim alif lam ra alif lam mim ra alif lam mim sad bangare da malamai suke tai akai shine anan ma suke wasu sun ce wadannan sunayen surorin ne kamar yadda muka ji a wasu ruwayoyi da suka gabata wasu sahabbai sun kirawo ita wannan sura da sunan wadannan harufa suka ce to wadannan harufa da ake gudanar da sunaye wasu suke ce a'a ai isharar ce zuwa ga wasu sunaye na Allah kamar kaf ana ishara ne zuwa ga alkafi ha ana ishara ne zuwa ga alhadi ya'u suka ce ana ishara ne zuwa ga hakim ko alim ainu din suka ce ana ishara zuwa ga alim sannan sadu din suka ce ana ishara ne zuwa ga as-sadiq wasu sun faɗi kishiyar haka sabanin haka to amma duk waɗannan batuttuka suna da rauni batun da ya fi ƙarfi kuma malamai suka fi ƙarfafa shi shi ne cewa waɗannan haruffa da ubangiji wata ana yake buɗe surori da su yana yi ne don ya yi ishara zuwa ga cewa shi wani alƙur'anin da suke ta musu a kansa ake ta jayayya da su a kansa alƙur'ani ne wanda allah ya saukar da shi da haruffan da suke magana da su a haruffan da kuke magana da su ne waɗannan haruffa alif ne ko lamun ne ko memun ce ko kafun ne ko ha'un ce su dai kuke magana da su to in har kuna da awar cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ya kirkiro alqur'ani ba Allah ne ya masa wahayinsa ba ƙarya yayi yace Allah ne ya aiko masa da shi alhalin shi ya kirkiro ko wani da yake koya masa mutum dan uwansa to kuma mutane kuma Larabani, ko kuna ji da fasaha da hazaka da kwarewa da azancin magana to kuma ku kawo alkama al'ƙur'ani mana idan har kuka kasa to wannan ya nuna kiran ashe ba annabi ne yake turo shi ba maganar Allah ce wacce babu wanda zai iya tare ita shi yasa sautari idan aka ambaci waɗannan harufan sai kaga ambatan alƙur'ani ne yake zuwa bayan ba ko ambatan annabin kansa sallallahu alaihi wa sallam suka ce to wannan ishara ce zuwa ga ijazul qur'an cewa alqur'ani mu'jiza ne qur'ani mu'jiza ne wasu malamai suka ce sannan aje annabi yana karanta yana faɗar waɗannan haruffa galibi mutumin da bai yi karatu ba sa sun kunshi waɗannan haruffa amma ba bai san sunayensu ba inda za ka rubuta masa kafin ba zai iya cewa kafin ce ba sai wanda ya karanta. to amma kuma ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda su sanin kansu ne annabi bai yi karatu ba bai ji ko ina neman ilimi ba ba shi da wani malami a makka ummiyi ne sun sani amma kuma su ji shi yana faɗar waɗannan harufan da sunayensu lalle wannan yana nuna cewa ba da gare shi bane ta ina ya san wannan Allah ne ya sanar da shi saboda ka aji annabi shi karan kansa da yake ummiyi ba karatu ya yana kafa ya aisad to wanda ya nuna kenan akwai wani abu da yake samun wahayi da akwai abu inda yake samun waɗannan batu da shine kuma wahayi Allah ce zikru rahmati rabbika abdahu zakariya wannan ambaton rahamar da ubangijin ka ne yayi wa bawansa zakariya zikru anan khabar ne li mubtada mahdhuf khabar ne an shafe mubtada dinsa kamar a ce haza zikru rahmati rabbika abdahu zakariya haza din shine mubtada khabar din shine zikru wannan wajihi ne da wasu daga cikin malamai suka ambata ko haza allazi natluhu alayka zikru rahmati rabbika abdahu zakariya wannan da muke karanta maka ambatar rahamar da ka da yawa sa zakariya yayin da ya ansa addu'a sai na roƙon sa da Allah an shi addu'a sai ba shi da ko kuma ya zama mubtada ne na khabar mahdhuf ce fi ma yutla alayka dhikru rahmati rabbika cikin abinda ake karantar da kai akwai ambatan rahamar da ubangijin kai wa bawansa ko mimma naqussu alayka dhikru rahmati rabbika sai zama khabar ne na mubtada mubtada ne na khabar wanda yake mahdhuf al-allama ibnu ashur muhammad al-tahir ibnu ashur rahimahullahu ta'ala ya yi ishara zuwa ga wani waje wanda a gurinsa na gani ban ga wani ya kawo shi ba cewa yana yi wa ya kasance maf'ul ne mutlak zikiru din ya zama maf'ul ne mutlak ya wakilci sa wanda amilin na nasa fi'li ne amr kamar a ce uzkur zikra rahmatir rabbika uzkur zikra rahmatir rabbika sai ya zama uzkur din an shafe shi zikir din shine maf'ulun mutlaq din shi kuma ya wakilci shi fi'ili amri amri din sannan sai ya tashi daga nasaba zikra ya koma zikru dan ya nuna sabat ya nuna tabbata cewa labari ne wanda yake tabbatacce kamar yadda alhamdulillah alhamdu wasu malamai sun yi rabin sa da cewa maf'ul mutlaq naba naba an amilihi abinda zai yake cewa abinda zai rajjahar da wannan wato zai rinjayar da wannan rabi shine a cikin a cikin surar a gabacin an kawo zkur fil kitab maryam bayan kisar zakariya sai aka ce wazkur fil kitab maryam to kenan anan shi ma a yadda yake wazkur zikr rahmatir rabbika abdahu shine shine maf'ul din maf'ul ne na ko dai zikru din ko na rahma wato rahamar da ubangijin ka yi wa bawansa ko kuma ambatar rahamar da ubangijin ka yi wa bawansa Allah subhanahu wata'ala yana cewa zai ba wa annabi sallallahu alaihi wa sallam labarin zakariya zai masa kuma bayanin sa filla filla sai da zai fahimci yadda wannan bawan Allah ya taso annabi zakariya ya fahimci irin abubuwan da ya bari na alkhairi da irin falala da Allah subhanahu wata'ala ya yi masa kuma a cikin kissarsa akwai abin daukan izina ga waɗanda suke daukan izina akwai abin daukan wa'azi ga masu daukan wa'azi akwai abin koyi ga masu yin koyi kuma a cikin bayaninsa akwai bayanin irin rahamar da Allah yake wa masoyansa Allah yana yi wa masoyansa wata rahama ta musamman ta yaya Allah yake musu wannan rahamar idan aka san abin da ya faru ga zakariya za a fahimci irin hanyoyin da ake bi a samu rahamar ubangiji wannan zai sa bawa ya tashi tukuru ya nemi soyayyar Allah subhanahu wataala gare shi ya yawaita ambatansa ya nemi sanin Allah subhanahu wataala da sanin sunayensa da sifofinsa ya san yadda zai roke shi ya san hanyar da zai biya kai ga samun rahmar ubangiji yayin da ya ji labarin zakariya da irin abin da Allah subhanahu wataala ya masa Allah subhanahu wataala ya zabe shi ya bashi sakonsa ya bai da shi manzansa ya bashi annabci ya keɓance shi da ya masa wahayi wannan manzancin da ya bashi ya isar da shi kamar yadda sauran annabawa suka isar da manzancin da Allah ya ɗora musu ya kirawo bayi zuwa ga bautar Allah subhanahu wataala shi kadai ya sanar da su abinda Allah ya sanar da shi ya yi musu nasiha a rayuwarsa kamar yadda sauran annabawa suka yi ga waɗanda suka wato suka bi da waɗanda suka bi shi annabi zakariya lokacin da ya ga yayi rauni bayan yayi tafa fituka kai wasu shekaru yayi rauni jikinsa yayi yaushi ya ji tsoron mutuwa ta riske shi a kowane lokaci tana iya riskarsa ganin yadda ya tsufa kuma gashi bai ga alamun wani wanda zai maye sa ba ya ci gaba da yi wa mutane nasiha ya ci gaba da karantar da mutane da ilimantar da su da wasu jagoranci akan hanyar Allah ya ji tsoron kada bayansa mutane su koma ruwa wasu ma su koma wuta a koma a ci gaba da abin da ake yi na shashanci na bautar wani Allah ko kiran wani Allah saboda haka sai ya koka wa ubangiji rauninsa da cewa yana bukatar taimako ubangiji su hana wata ala ya hore masa ɗa wanda zai samar zai masa tarbiya domin ya maye gurbin sai ci gaba da jagoranci a bayansa zakariya kamar yadda aka sani annabi ne daga cikin annabawan banu isra'il matarsa wadda nan ya ce wakana timrati akira a cikin littattafan ahalul kitabi sun kirawo ta alisabat alisabat ko isha ko isha an kira ta da wannan suna an ce ‘yar uwan maryam ce alaihassalam’ saboda haka annabi isa da annabi yahaya alaihi masalam sun kasance ya'yan wato ya za a ce musu ibna khala wato da mahaifiyar annabi yahaya da mahaifiyar annabi isa 'yan uwa ya da kanwa ne ƴaƴan ya da kanwa ne wannan hadisin malik ibn sa'sa wanda ana sayarwa a cikin sayar bukhari yana tabbatar da wannan domin a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam da yake faɗar mi'rajin da aka yi da shi wato aka hau aka hau da shi har zuwa sidratul muntaha to da yake bayanin lokacin da aka zo da shi sama ta kusa sama ta farko wa sama ta biyu lokacin da aka zo da shi sama ta biyu yake cewa thumma sa'ida hatta ata as-sama'a ath-thaniya sannan jibril ya hau tare da shi har ya zo sama ta biyu fastaftaha ya nemi a bude masa ƙofa zai wuce sai aka ce da shi man haza wane ne kuke tafi tare wanda ya nuna maka mala'iku ba su san gaibu ba da aka ba su san su dai sun suka jibril ya sauka yanzu ko ya dada wani mutum wannan ko ya nuna maka sama kamar yadda Allah ya ce da Allah sama'a saqfan mahfuza a cike take da yan gani saboda haka jibril ya dawo shi kadai ya sauka sun ga saukarsa amma da tashi dawowa sai suka ganshi da wuri kuma mutum saboda haka da ya ce a bude ta ce to waye tare da kai kai dai za a iya bude maka shigo tutar shi ne shugaban bala'ikun da ka kaga ba ba magana da ke bude masa to amma shugabancin nashi akwai sama da shi da haka yanzu da shi kadai ne ba za ta ana wata wata ba da ya ce a bude ana jin sa a bude wace fastaftaha qila man ma'aka man hada waye wannan tare da kai da farko suka tambaye shi man hada waye shi yake cewa abu sai yace jibril ne ce waye tare da kai yace muhammad ko kun ga ba maganar alego a gashi din wanzu ya gane waye ta ya lego ya gani saboda saboda zai waye magariya amma mala'iku ba sa ƙarya duk da aka ba a ne ba sai wa qad ursila ilayhi an aika masa ne yazo an gayyace shi qala na abi ai an gayyace shi to shi ne annabi ya ce falamma su lokacin da na shiga muka samu muka shiga Fa'iza ya yahya wa isa sai na gamu da annabi haya da annabi isa wa huma ibna khala to yayan Ɗan uwa ne wato mahaifiyarsa da mahaifiyar mahaifiyar annabi yahya da mahaifiyar annabi isa ya da kanwa ne to shi ne ya ce mala'ika jibril ce to wannan yahya da isa ne fasallim alaihi ma kai musu sallama sai ne musu sallama faradda alaihi suka mayar min da sallama suka ce marhaban bil akhi salih wan nabiy salih maraba da dan uwa na gari kuma annabi na gari wasu daga cikin malamai ko ba masana tarihi suna cewa ita matar zakariya yar uwa take ga hanna mahaifiyar maryam salam matar imran wanda imran shi kuma ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai masu kula masu ibada a gurin ibada nasu sauraka ita hanna ta shekara ci ta shekara 30 ba ta taba samun haihuwa ba don haka sai ta roƙi ubangiji ya ba ta da Allah ya karba musu addu'a ta da da mijinta Ibrahim ya ba su ya ba su Maryam alaiha salam ita kuma Maryam ita ce ta haifa Annabi Isa haihuwar da ta zo mu'jiza ce da ta saba wa al'ada kamar yadda zamu magana a nan gaba saboda haka suka ce da Isa Isa alaihi salam shi ibnu ibnati khalat yahya shi dan yar khalar yahya ne yahya alayhi salam yahya alayhi salam ibnu khalat maryam yahya dan khalar maryam wato da mahaifiyar maryam da mahaifiyar yahya dan su ne uwa hanna da mahaifiyar da da da matar zakariya alayhi salam alayhi salam suka ce a irin wannan a laraba a larabci a gurin laraba akan iya kira musu akan iya kira su ibna khala wato za a iya kira wasu ibna khala a dunkule ko da kun aka shiga aka nitsa wajen nasabar za a iya samun bambanci kaɗan to wannan shi ne zakariya salam zakariya ya rayu a wannan zamani a wannan lokaci kuma ya rayu ya shekaru masu yawa da qur'ani da sunna ba su fayyace shekarun da ya ba ya dai ce ya tsufa tuko qad gani alkibaru wato tsufa ya cin min girma ya cin min kamar yadda ka sani kana ta kokarin kankatange kanka kakka tsufa wato kuna ta tsere da tsufa har ya cin maka shine wa qad gani alkibaru kibar kibaru kibar shi shine fa'il shi ya bi shi ya kamo shi saboda haka yi ce ya tsufa a cikin wasu littafan tarihi ana cewa ya shekara saba'in a lokacin bai samu haihuwa ba a lokaci ya yi za mu tsaya a nan insha Allah a karatu na gaba za mu tsora daga inda muka tsaya abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh